Bi arrazuen gatik haitatu di ile mahoi. Lehenik, dantza delakos gure eruetan, eta bestalde, Ion eta Claude iroreta goienaikin, dantza ikusgariek jinasten beituti sebe Dantza sibeoko nortasunian da eta aldaketak izan dia betidanik. Azken asteetan, arenka bat aipatu da dantzaiek gutitzen haidiela edo e etziela hainbeste agertzen. Danza, lan jeian ikusten dianez, galtegin deiogu, dantzai hori den Patrikei kanpoei. Nik eranen izan eh, dila hamabost hogei agian bai uh, habo, eh, motikuk eta nunbait desagertu dielaik siboko edo dantzetaik. Ordinagian, agian. Ben haigunko egunin eh, bat duzu jale ikusten duzuela izan bat jei antolatu den sibeun baizik. Uh, maskada, urtoz, pastoal, eh, je berri, eta hoetan beti bat eh, utzu, eh, siboko dantzaiak eta siboko dantzak. Geo ez ditine bili han hor uh, dantza egitea uh, adibidez ez dakinik herriko bestetan edo sibotik uh, kanpo edo, edo ebai hegoaldian beste gaitza bat duzuenetako. Uh, bena lanjeian ez dituzte den egunko egunin. Ordien hien ustez, bon, karikan eta heben heriko bestetan erranian bezala, agertzen duk eh, dantza, bena jaleike horre biatu duk xede bat, dantzaina, dantzai beste builta bat emaiteko, jaleike eh, uste duk badela beharra? Bai, mentuz. Uh, nonbait uh, uh, gue, gue jakasteko manea, gua itzeko manea, heltu bada, erraustatu behar dizua mini bat, eta, bon, uh, zentak ez, gai zazun bait e, kambiatu, eta mentu ze bai, uh, e, uh, dantza eskoletan, mentuz uh, uh, algarrekin aitzia, ber manea batetan, bon, uste dit, ideia hoiko, hon izaten ahaldiela siboko dantzentako. Mm Zene eta gazteke, maite di edan zen ikusgarri baten eh, emaiteko, hoi, eh, hoi baduk agertzen dena gehuag eta habo. Bai, mena hoi, uh, eh, uh, eh, ara, horrek badizu sumat hoi tabostu urte, bai, hoita bost urte badela ikusgarri berri uh, sibeun, pentsatzen dit, edo hoita hamar bat urte erran dezagen, baina bon, aitzinetik etzen, eta dantza izuzen uh, bardin, uh, eh, uh, espada sede azkar bat aitzinin, ez dutzen ahi lotu, uh, egunko Egunko gizartiai lotu duzu hoi eta gue, gue bizitzeko maneai uste dit, hoi, uh, uh, duzu eta uh, ez dakit behar denez kambiatue, funtsin uh, nik dantzai ikusten dit, urtoz ikusten ditzuk dantzai berri eta eta dantza berri, xorkuntz eta ordin, bon, zena hidug, habo. Hoi da galtua, ze behar da habokin, ebait. Neskan egun goizan, hamaretan, Ion Irureta Goiena, Sibioko dantzan historia zemintzatuko da, ondotik ez Arestitan hiunetan, hiu bideo jakotxiko dia, altzukoko maskadetaz eta erramon tartasu dantza jakaslean urhatxetaz. Ondotik, mahanengu bat dantza sorkuntzetaz, Johan Etxebest, Patrik Eie Kampo, Peio Labeiri eta Ion Irureta Goienaikin. Hitzordia egin juntan, barkoseko denen etxian goizanko hamaretai goiti.